حديث الديوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایند سبحان الله مخصوص مردان است و کف زدن مخصوص زنان است در این حدیث جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما امت اسلام را گاه می کند که ای امت اسلام هنگامی نماز را به جماعت ادا کردن که مردها در صفی پیش و زنها از پشت مردها می ایستند که امام اشتباه کرد در نماز خطایی در نماز کرد برای در این صورت مردها اشتباهی آن امام را با سبحان الله با الله اکبر آگاهش میکنند و خبردارش میکنند اما زنها اشتباه و خطایی امام را در داخل نماز نه با سبحان الله و نبا صدا برآوردن بلکه با کف زدن آگاه می کند که امام خطا کرده ایستاده است و اشتباه کرده است با کف زدن که دستش را در دستش میزند صدایش میبراید امام که شنید мефаҳмад ки иштибоҳе кардааст ин ҳадис аз китоби саҳиҳ бухорӣ